у той прямокутний ящик яскравого червоного кольору, який привіз у поле Матвій шпитальник. Выходила песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, что верность берегла. Голова сільради Матвій Шпитальник та голова колгоспу Кіндрат Єремний захоплено поглядають на платівку, що крутиться і сяють від задоволення Не зізнаються один одному, та мимоволі думають. Чи колгоспники здатні оцінити все те, що їм подаровано отут, просто в полі після їхньої праці? Мабуть, таки ні, бо лиш миски перед собою бачать, їм кандьор заступив красу співу, красу мистецтва. Мы красные кавалеристы, и про нас былинники речистые ведут рассказ. Тітка Юстина простягає миску і Микола хащуватий наливає її черпаком кандьору з казана. Він не дивиться, кому наливає, бо слухає музику і спів. За тіткою Юстиною і інші від груш сунуть до казана. Їм також перепадає бурда. Наш паровоз вперед літит, в коммуне остановка. Ледь ступивши від казана тітка Юстина опускається на коліна, сідає на землю і, діставши за пазухи ложку, сьорбає кандьор, і сльози течуть по її жовтому обличчю. На границе тучи ходят хмуро, край суровой тишиной объят, у высоких берегов Амура часовые родины стоят. Накрутивши блискучою ручкою патефон, голова колгоспу Матвій Шпитальник від дрожок іде під розквітлі груші, де вечеряють. Проміння призахідного сонця роїться в його пильних, некліпливих очах, наче червоні мурахи. На ногах порипують наваксовані чоботи, що віддзеркалюють срібні зайчики. Матвій шпитальник зупиняється перед тіткою Юстиною, а вона і не зауважує, бо втупилася в миску. Ти колгоспниця? питає. Тримаючи миску обома руками, тітка Юстина злякано і нетямковито дивиться на голову колгоспу. Вона не почула запитання. Ти колгоспниця? повторює. Ага, колгоспниця, колгоспниця, спромагається на слово тітка Юстина. А ти сьогодні щось робила на сівбі? Ні, не робила. Та ж тут їдять ті, що робили. Хрест святий не робила. А чом це ти, колгоспниця і не робила? Сили нема, не здужаю. Робити сили нема, а їсти здужаєш їм, щоб здужати. А чому дома не їси? Нема що їсти. Навіть мишам нема, навіть мишей нема. Навіть мишей нема? дивується Матвій шпитальник. Ух ти, саботажниця. Ударом чобота голова когоспу вибиває миску із рук миска падає на землю, розливається недоїданий кандьор. Тітка Юстина так і завмирає з роззявленим ротом, а Матвій шпитальник іде до дрожок. Якесь дитинча навкарачки підступає до розлятого кандюру, нагинається, починає злизувати з трави. Чужої землі не надо нам ні п'яді, но и своєї врагу не отдадим патефон замовкає, і дружки з голови сільради та головою колгоспу від'їжджають від польового стану, поскрипуючи колесами. Сонце сідає в багряну хмару. О, подивися, прийшов.